Hayr dinler tatibot Biz bugündür Andalus Kitaplarda nomi qolgan Bizni Andalus hayr Hayır dinler tatibot Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لقدان suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Abdullah ibn Yasinni shunday do'pposlab urib qabila tashqarisidan chiqarib yuborgan vaqtida subhanalloh go'yoki ko'z o'ngimda bu kishi turgandek men tasavvur qilyapman hozir. Qabila tashqarisiga chiqib, qabilaga qarab ko'zlaridan yosh chiqqan soqollari uyugan holatda aytgan ekanki, qani endi bu qavm bilganida edi. Qani endi bu qavm meni qadrimga yetganida edi deb yig'lagancha qabilani tashqarisida qolar ekan. Abdulloh ibn Yasin rahimahulloh fikr qiladi, qaytib ketaymi Qayrovonga? Yana talab ilmlarimni, o'zimni ishimni davom ettiraymi? yoki bo'lmasam yana Judal qabilasiga qaytadan kirib, islohat ishlarini, da'vat ishlarimni yana davom ettiraymi? Agar kiradigan bo'lsam, albatta meni qatl qilishadi. Chunki bu kishiga qarshi chiqqan kishilar ashabul masalih o'sha xalqni fasodidan foydalangan kishilar bo'lgan. Xuddi hozirgi kunimizda ham araqxo'rlar ko'paygan bo'lsa, araqxo'rlarni ta'minlaydigan do'konlar, barlar bulardan foydalangan ashabul masalih deyiladi. Qo'sh turnoq ichida. Shunga o'xshagan odamlar bu kishiga qarshi chiqqan. Sen xalqni aroqdan qaytaryapsan, sen xalqni zinodan qaytaryapsan, bizni tijoratimiz kasod bo'ladi deb turib bu kishiga tahdid qilgan edi. Shuning uchun bu kishi agar qaytib kiradigan bo'lsam, shak shubhasiz meni o'ldiradilar. Ichkariga kira olmasam, ortimga qaytaymi, qoyrovonga qaytaymi, nima qilay? Shu holatda Abdulloh ibn Yasin fikrlab fikrlab o'tiradida Alloh subhanahu va taolo bir yo'lga yo'llaydi. Bu kishi qayrovonga ham qaytmayman. Judalga ham kirmayman, balki yanada ichkariga janub tarafga kiraman. deb sahro kezib-kezib oxiri Senegal shimoliga boradi. Senegal shimoliga borib o'rmon ichida bir anhor bo'lgan anhor bo'yiga bir xayma tikib, o'sha yerga joylashib, maktub yo'llaydi Judal qabilasiga. Men falon falon yerdaman. Kim Allohning dinini o'rganmoqchi bo'lsa, ta'lim olmoqchi bo'lsa, marhamat kelsin. Men ta'lim beraman. Men falon joydaman, falon o'rmondaman. Haligi hat Judal qabilasiga yetib kelgandan keyin Judal qabilasining ichida Abdullah ibn Asinga muhabbat qilgan ozmi ko'pmi odamlar bor edi. Lekin aytib o'tdik, ashabul masalih bularni man qilganida ilm olishligidan, da'vat qilishligidan. Qachoniki haligi maktub yetib kelgandan keyin i shayx amniyat bor yerga borib joylashibdi-ku deb turib darhol Mauritaniyadan Senegalni shimoliga yo'l olishadi. Zikr qilinishda yo 2 ta, yo 3 ta, yo 4 ta bola bo'ladi. Yosh bolalar Abdulloh ibn Yosinning oldiga borib, haligi haymada sekin asta ilm boshlashadi. Abdulloh ibn Yasin rahimahulloh bularga dinni xuddi nozil qilinganidek o'rgatadi. Chunki bu din shunday komil dinki, hayotni har bir o'rniga cho'radigan din. Xuddi o'shanday tarzda bularga ilm beradi, ta'lim beradi. Sahih aqidani o'rgatadi, ibodatni qanday qilishni o'rgatadi, hattoki ov qilib o'lja olib kelib tirikchilik qilishlikni, o'rmon hayotini ham o'rgatadi. Hattoki qanday qilib Alloh yo'lida jihad qilishlik, qanday qilib ot minishlik, chavandozlik sirlarini ham o'rgatadi. Biz hozirgi hayotimizda ko'ramizki, ilmdan biror bir mashhur olimni topadigan bo'lsak, jihad maydonidan juda uzoqda turadi. ilm bilan chunki mashg'ul bo'lib qolib, boshqa narsaga qo'li tegmagan hisoblanadi. Yoki bo'lmasam qalbida ozgina hamosati bo'lsa ham, lekin ot minishlik, shunga o'xshagan bir harbiy sohalaridan juda uzoqda bo'lib qolgan. Lekin Abdulloh ibn Yasin unday odam bo'lmagan. O'zi Malikiylarni shayxlaridan hisoblansa ham, jihod sohasida ham, ov sohasida ham, chavandozlik sohasida ham puxta ilmlari bo'lganligi uchun bu bolalarni sekin asta o'shandek manhajda tarbiya qila boshlaydi. Haligi birga o'qigan, birga bo'lgan shogirdlari qachoniki din halovatini qanday qilib hayot kechirishlik, bu hayot islomiy bo'lgan manhaj asosida bo'lsa qanday shirin bo'lishligini totgandan keyin bular bilishdiki, biz bu dinni o'rganishligimiz, balki boshqalarga ham o'rgatishligimiz vojib deb fikrlab qolishdi. Haligi 4 ta aytib o'tgan kishimiz o'z qabilasiga tushib bittadan odam olib keladi. Haligi 4 ta kishi 10 ta, 11 taga ko'payadi. Oldiga yana bitta hayma tikiladi. Oz sonli kishilarga hayma ichida dars bera boshladi. Ta'lim bera boshladi. Bu ta'lim faqatgina kitob tadrisi emas, kitobdan dars berishlik emas faqat, balki bu ta'lim butun hayotini har bir nuqtasida kerak bo'ladigan shariatga mos hayot edi. xoh tijoriy sohada, xoh jang sohasida, xoh ov sohasida, balki muomala sohasida, ibodat sohasida bo'lgan masalalarni Qur'oni Karim nozil qilinganidek, Qur'oni Karimda sunnatda buyurilganidek o'rgata boshladi. Haymalar torayib qoldi. Sekin-sekin odamlar ko'paya boshladi. Bitta hayma, ikkita hayma, uchta hayma sekin asta atrofida odamlar yig'ila boshladi. Abdulloh ibn Yasin rahimahulloh atrofidagi shogirdlariga yana agar Qur'on sunnat bilan boshqa biror bir narsa qarama-qarshi kelib qolinadigan bo'lsa, Qur'on sunnat olinib boshqasi tark qilinishlik kerak ekanligini o'qtira boshlaydi. Birodarlar, mana bu narsa ayni zarur bo'lgan narsaki, hayotimizda ko'plab uchraydiki, falonchi unday debdi, falonchi olim bunday debdi, hattoki olimlar holatida ham. Lekin biz aytishligimiz kerakki, Qur'on sunnatdan dalil kerak deb aytishligimiz kerak. Agar o'sha falonchi olimni yoki falonchini fikri Qur'on sunnatga zid keladigan bo'lsa, albatta Qur'on sunnat olinib, u falonchini fikri rad qilinishlik kerak. Shuning uchun hozirgi davrlarimizda din sohasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, faqat unday bo'pti, bunday Masalalar, xabarlar tahqiq qilinmasdan qabul qilinadigan holatga kelib qolganmiz. Bu albatta odamlar orasida bir-biriga qarama-qarshilikni vujudga keltiradi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on sunnatni mahkam ushlashligini buyuradi-da, o'shandek holatlarda to'g'ri yo'lga yo'llanishlik o'sha vaziyatdan chiqib ketishligini birdan bir yo'l. Abdulloh ibn Yasin rahimahulloh o'z shogirdlariga aynan shuni tushuntiradi. Agar Qur'on sunnatga biror bir narsa qarama-qarshi keladigan bo'lsa, albatta Qur'on sunnat olinadi. Bizni bu holatdan oladigan foydamiz nima? Xulosamiz, bu holatdan, bu masaladan oladigan xulosamiz, albatta biz ham o'shandek murobitlar davlatidek bir kuchlik xilofatni tuzmoqchimiz. Murobitlar davlatidek kofirga qattiq shiddatni ko'rsatib qo'ymoqchimizmi? Albatta Abdulloh ibn Yasin rahimahullohning manhaji asosida tarbiyalanmoqligimiz kerak. Qur'on sunnat sahobalar fikrida sharhlanadigan, sahobalarni nazdida tafsirlanadigan, sahobalar Qur'on sunnatni o'zlarida tatbiq qilgan asosda yo'llanma olmoqligimiz kerak. Aynan Abdulloh ibn Yasin shunday qilgan edi. Shunday qilib Abdulloh ibn Yasin atrofida odamlar ko'paya boshlandi. Darsda 100 ta 150 ta odam o'tirardi. Undan keyin Abdulloh ibn Yasin o'sha darsda o'tirgan hozir bo'lgan kishilarni bir necha qismlarga bo'lib, ichlaridan eng iqtidorlisini bularga ta'lim berishlik uchun taqsimlab boshliq qilgan edi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Makka da insonlar orasida din tarqatishlik manhajiga o'xshaydi. Esingizda bo'lsa, Dor ibn Arqam Ibn al arqamni hovlisida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qanday qilib ashablarga din ta'limotini bergan edi Makka da turgan holatida. Ikkinchi Aqaba bay'atini esingizga oling. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Madinadan 72 kishi kelgan edi. Ularni 12 qismga bo'linib, ichlaridan har birini bittadan boshliq qilgan edi. Shu kabi Abdulloh ibn Yasin ham sekin asta ish boshlagan edi. Abdulloh ibn Yasin rahimahulloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manhajini qo'llab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 72 ta kishini 12 qismga bo'lib Madina Munawvaraga jo'natganida qanday davlatcha hosil bo'lgan edi. Abdulloh ibn Yasin rahimahulloh o'sha manhajni tatbiq qildi. 440-hijriydan 444-hijriyga kelganida murobitlar soni hozir to'xtalib o'tamiz, nima uchun murobitlar deb nomlanib qolganligiga ham. Murobitlar soni 1000 kishiga yetdi, subhanalloh. Qarang, bu 1000 kishi nasrun minallohi va fathun qarib. O'zi yolg'iz boshi bilan shu qabilalarga tushgan edi. Alloh yo'lida aziyat chekdi, balki haydab chiqarilgan holat edi. Mana bugunga kelib 4 yil oradan vaqt o'tib 1000 kishiga yetdi subhanalloh. Shuning uchun Abdulloh ibn Yasin aytardiki, atrofidagilarga hargiz 1000 kishi oschiligidan, os toifadan mag'lub bo'lmaydi deb aytar edi. To'g'ri, 1000 kishi son jihatdan juda katta ko'rsatkichdan emas, lekin oz ko'rsatkichdan emas. 1000 ta go'yoki Abdulloh ibn Yasinni askari bor edi. Murobitlar deb nomlanib qolishligi hayma lug'atda ribotga ishlatiladi, ribot. Bu ribot so'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda ribatu yawmin fi sabilillah khayrun min ad-dunya va fiha degan hadisidan Abdulloh ibn Yasin va atrofidagi kishilar o'sha haymalarda o'tirib ibodat qilib, o'sha haymalarda o'tirib dars, din ta'limotini olgandan keyin o'zlarini nomlarini murobitlar deb nomlagan edi. Bu 1000 kishi Sinhaj qabilasiga tushib, sekin-asta amr ma'ruf qila boshladi. 1200 ta, 1300 ta juda sekin-asta ko'paya boshladi. Hijriy 445-yilga kelgandan keyin hiç kutilmagan Alloh subhanahu va taala tarafidan bir murabitlerge nusrat keldi. Bu Alloh subhanahu va taoloni sunnatiga mos bo'lgan bir ish edi. Lekin hayalige kelmegen kelmagan, ki o'zlari ham kutmagan nusrat edi. Oradan bir yil o'tib 444 Hicri'den bir yil o'tgan 445-hijriyga kelganida haligi da'vatchi murobitlar o'zini Judala qabilasini da'vat qilib aksari Judal qabilasidan bo'lgan yigitlar edi. Bular sekin asta o'zini qabilasiga shu da'vat qilib, Lantuna qabilasiga ham da'vat qilgan edi. Lantuna qabilasini peshvosi bo'lgan Yahya ibn Umar al-Lantuni degan kishi bularni da'vatiga ijobat qiladi. Shuning uchun bu ijobat qilganidan keyin darhol o'z qavmiga tushdida esingizda bo'lsa Sa'd ibn Muaz islom keltirgandan keyin o'z qavmiga tushib sizlarni erkaklaringizlarni kalomi bola chaqanglarning gapi menga harom hattoki Alloh yagona bu zotdan ibodat qilinishlikka loyiq bo'lgan zot yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning rasulidir deb shahodat bermagunizcha menga hamma narsalar harom dedi. Sa'd ibn Mu'azning qavmi darhol ijobat qildi. Shu kabi Yahya ibn Umar lantuni ham o'z qavmiga tushib shunday degan edi. Abdullah ibn Yasin rahimahullohni oldiga qavmini yetaklab bordi. Nechta edi qavmi? 100 tami, 200 tami? Yahya ibn Umar Lantuni 7000 kishini olib islom keltirdi. Subhanalloh. Bir kunda ichida 7000 kishi islom keltiradi. Yahya ibn Umar al-Lantuni o'z qavmini Abdullah ibn Yasin oldiga yetaklab kelib islom keltirgandan keyin oz o'tmasdan vafot qiladi. Qarang, chiroylik umrni yakunlanishligini. Shuning uchun biz bu Yahya ibn Umar Lantuni qabila boshlig'ini umid qilamizki, murobitlar davlatiga asos solganlar va ularni qo'llab-quvvatlagan kishilar qatorida Alloh subhanahu va taolo bu kishiga ajr mukofotni ziyoda qilishligini umid qilib qolamiz. Yahya ibn Umar Al-Lantuni rahimahullah vafat qilgandan keyin o'rniga Abdullah ibn Yasin, Abu Bakr ibn Umar Al-Lantuni rahimahullohni amir qilib qo'yadi. Shuni ham aytib o'tamizki, Abu Bakr ibn Umar Al-Lantuni rahimahulloh Abdullah ibn Yasin kabi ismi tilla bilan yozilgan kishilardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Eslab qoling, Abu Bakr ibn Umar al-Lantuni. Abdullah ibn Yasin, Abu Bakr ibn Umar al-Lantuni dek kişilerini ismini bilmasligimiz bizga musulmon odamlarga juda to'g'ri kelmaydigan bir ish. Sababi bu kishilarni Alfonso 6 juda yaxshi bilgan kofir. Hozirgi kunimizdagi kelib murobitlar davlatini kofirlar juda yaxshi biladi tarixini. ki musulmonlar bilmay o'tsa. Mana darslar davomida ko'ramiz Abu Bakr ibn Umar Lantuni va bu qo'l ostidagi kishilar va yana ba'zi bir shaxslar vujudga keladi, zohir bo'ladi darslar davomida o'shalar yer yuzini qanday o'zgartirganligini ko'ramiz. Allohni madadi bilan, Allohni izni bilan albatta. Shunday qilib Abu Bakr ibn Umar al-Lantuni rahimahulloh o'zini g'ayrati bilan Abdullah ibn Yasin boshchiligida ish boshlaydi. Sekin asta da'vatlar qilib Abu Bakr ibn Umar lantuni o'ziga tegishli bo'lgan askarlarni olib safar qiladi. Dinga kelgan qabilalar, bu kishiga javob qilgan qabilalar, ijobat qilgan qabilalar o'zini askariga qo'shiladi, ijobat qilmaganlari bilan jang qiladi. 451-hijriy sanaga kelganda murobitlar Taxminan 12 ming kishiga yetadi bularni soni. Hammasi askarlar. 451-hijriy sanaga kelgan vaqtida Abdullah ibn Yasin o'z askarlarini olib bu kishi ham amr ma'ruf nahi munkar qiladi. Amr ma'ruf nahi munkarga javob qilmagan qabilalar bu kishiga qarshi jang qiladi. Janglarda birida Abdullah ibn Yasin rahimahulloh shahid bo'ladi. 11 yil keyin 440-hijriy sanada ish boshlagan bo'lsa, Abdulloh ibn Nasin yakka boshi bilan 11 yil o'tgandan keyin shahid bo'ldi. Maqsad qilingandek hamma orzu qilgan shahodatga erishdi, lekin orqasidan 12000 askarni qoldirdi. Allohu akbar. 12000 askar balki bular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manhajiga asoslanib katta bo'lgan, ta'lim olgan askarlarni qoldirdi. din usullaridan, din qoidalaridan gapirsangiz, o'zini o'lchovdagi qoidani gapirib turadigan askarlar emas edi. Balki bular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilib qoldirgan sahobalar kabi askarlarni qoldirdi. Hijriy 451-sanada Abdulloh ibn Yasin rahimahulloh shahid bo'ldi. Orqasidan tarixda Murobitlar davlatchasi degan nom olgan bir davlatchani qoldirdi. Tarixda Hijriy 451-sanada Duayla al-Murabitin deb nom olgan edi. Murobitlarning davlatchasi 12000 askarni tashkil qilgan. Bu davlatchani boshlig'i Abu Bakr ibn Umar al-Lantuni rahimahulloh. Abu Bakr ibn Umar al-Lantuni rahimahulloh Abdulloh ibn Yasin o'rniga o'tirgandan keyin 2 yil o'tib eshitdiki bir yer bor dinga xilof chiqqan. Dinga qarshi chiqadigan bir joyni eshitdi. Bu insonlar o'rtasidagi dinga xilof chiqishlik buni agar e'tiborsiz qoldiradigan bo'lsa, bu insonlar orasiga tarqab yanada fasod ko'payadi deb Abu Bakr ibn Umar lantuni fikr qildi. Bu dinga xilof ishlarni tutadigan joy juda uzoq edi. Senegalni janubida edi. Biz hozir Senegalni shimoli Mauritaniyani janub qismlarida turibmiz. Abu Bakr ibn Umar lantuni rahimahulloh holatni o'zgartirmasak insonlar ichida musulmonlar orasida ko'plab fasodlar avj oladi dedida Abu Bakr ibn Umar Lantuni dar darhol o'sha Senegalni janubiga tushishlikni, da'vat ishlarini olib borishlikni reja qiladi. Hikmat bilan fikrlaydiki, albatta menga quvvat kerak. Menga tashlanib qolishligi mumkin, hujum qilib qolishligi mumkin dedida, 12 ming askarni yarmini, taxminan 7 ming askarni olib Senegalni janubi tarafga yo'l oladi. Savol tug'iladiki, Abu Bakr endi murobitlar davlatchasini shunday amirsiz, biror bir boshliqsiz tashlab ketadimi? Hargiz bunday qilmadi. Abu Bakr ibn Umar al-Antuni rahimahulloh o'zini amakisini o'g'li bo'lgan Yusuf ibn Tashfin rahimahullohni peshvo qilib qo'yib ketadi. Yusuf ibn Tashfin ismi ham birodarlar tarixda bitilib qolgan ismlardan biridir. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus. unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf u ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus g'ayri ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Andalus kitoblardan